La pandemio malhelpas Esperanton. Baldau finigios la dua iaro, dum kiu la tuta mondo travivas la pandemion de covim decnau. Ni, de unu iaro, ja disponas pri efika vaccino, per kiu eblas successe u batali la pandemion. Set aliflanke, la viruso daure mutatias, cae tial necessas adapti la vaccinon. Giuste nun aperis nova varianto de la viruso el Sudafrico. Gi ricevis la nomon Omicron, laula concerna litero en la greca alfabeto. Oni ancora onestias, ciù gi estas pli au mal pli dangera o la actuala delta varianto. Do la vet curado inter la viruso cae la productantoi de vaccino dauras. Oni volas gaini tempon, fermante la limoin por aviadiloi el Sud-Africo. Sed ancau sentiu nova dangero, la situazio estas ancorau tre strecita. Tio concernas landoin, en ciui ancorau nesuffice da homoi estas vaccinitai por haltigi la disvastigion de la viruso. Unu el tiui landoi estas Austrio. De unu semaino la lando trovigas en sia quara stato de fermitezzo. Tio signifas, che ciui contact eblezoi en la publica vivo estas draste reductitai, cun fermitai vendeioi, teatroi, concerteioi, futbalai stadionoi. Exemple lau plane devus hodiau ocasi la adventa concerto de nia loca choro, set ni devis mal annonci nian concerton pro la actuala situazio. Cai aliai eventoi estis entute ne annoncitai, exemple la Zamenhof Festo en la Pola Kultur Instituto en Vieno, kiu ancau dum citiui tagoi devus ocasi. Tio estas nur unu exemplo. Kiel nia jam suffice malforta esperanto vivo estas trafita de la pandemio. Esperanto ja vivaste de personae contactoi, ne nur pro tio char la lingvo tiel povas manifestigi, kiel vivanta, do parolata lingvo, sed ancau char la personae contactoi en tutte motivigas plei multain esperanto parolantoin occupigi pri esperanto. Con granda bedauro, mi devas noti tion ancau en la esperanta retradio. Cun laborantoi perdas la emon contribui. Mia celo pri la esperanta retradio estis de comense presenti esperiga in son articoloin. Sed farigias pli cae pli malfacile semi optimismon. Ciù pri la evoluo de la mondo, ciu pri la evoluo de esperanto. La lingvo ja bezonas qualifitain parolantoin. Sed pedaurinde, malgrau la grando nombro da lernantoi de esperanto ce duo lingo, la nombro de qualifitai parolantoi daure restas tre malgranda. Ca en tiu contexto ecpli gravas, che tiui activuloi, qui, dum la pasinta iaro, aperigis filmetoin, cae altiris grandan nombron da spectantoi. Nun ne plu daurigas tion gravan agadon. Ili ha besones en por povi regule producti siain video presentagioin, sed evidente tiu mono ne suffice fluis, cae pro tio ili devis serci aliaen eblezoin, por vivtenis in economie. Do ancau en la interreto la esperanta vivo pli cae pli lamas. Mi tial alvocas ciuin, ciui desiras che la esperanta vivo de nove ec floru, verci articoloin, cae aliaen contribuajoin en esperanto, cae treini sian parol capablon por povi aperi en la esperanta parto de la interreto mi estas optimisma, che ni o de nove povos reale rencontigi, char fin fine ni vencos en la patalo contra la pandemio.